Okay, okay, okay, okay. Okay. Man, I'm just getting warmed up. Doar ne încălzim. Are you ready? Sunteți gata? Come on, you gotta help me preach tonight. Trebuie să mă ajutați să predic în seara asta. You all look beautiful. Arătați frumos. Can you show me your pearlies? What? Puteți să arătați frumușei? Come on. Hai să-i văd. It, it, it's scary when you're a preacher and you look at this. Uh, îi, îi puțin uh, uh, te intimidează când te, ești predicator și te uiți la It's helpful when you're a preacher and you look at this. Ajută când ești predicator și te uiți la All right. Help okay. the preacher out tonight. Ajutați predicatorul în seara asta. Show me the pearlies. Arătați-mi frumusețele, perlele right. voastre. Now, it was a toss up today between Pastor Mark's session Uh, Pastor Calvin session. A fost uh, o bătălie între sesiunea pastorului uh, Mark și, pastora, și sesiunea pastorului Calvin. I, I'm just curious, how many of the guys you really enjoyed Pastor Calvin's Câți dintre session? băieți au, ați, v-ați bucurat de seminarul lui pastorul Calvin? How, how many of you ladies, I mean, you, you really enjoyed Pastor Câți dintre voi session? fetelor v-a plăcut de pastorul Mark? All right. Now, They had, they asked me to do Pastor Mark's session. Uh, de fapt, pe mine m-au întrebat, m-au, mi-au cerut prima dată să fac uh, sesiunea lui pastorului Mark. They said, Pastor Pancho, would you come speak to the women? Am spus, uh, m-au întrebat, pastorul Pancho, nu vrei ca să vei, vorbești fetelor? Because we would like the, them to get married one day. Fiindcă fetele vor să se căsătorească într-o zi. But before they let me preach, they said, dar What do you believe about dating? Uh, și, dar înainte ca să mă lasă să predic, m-au întrebat, ce crezi tu despre despre întâlniri and și so relații. I, I told him, well, I've got a, a, my little daughter's almost three years old. Uh, le-am spus, băi, uh, fata mea are trei ani. And I've already planned out how I'm going to handle dating for her. Și deja am, am, am scris, e clar pentru mine cum, ce se va întâmpla când ea va începe să se întâlnească cu cineva. See, in America, usually around 13 or 14, în America pe la 13-14 ani, the boys, băieții, their, their eyes are opened. Ochii li se deschid. And so that's when they try to start dating. Și atunci băieții încearcă să înceapă întâlnirile. And so, is there a 14-year-old boy in the Avem room? Pe cineva cu if you're 14, ani, put your hand up in Aici, ridică numai mâna. 14. Okay, 14 you'll work. Come up here. să aici puțin în față. So, Pastor Ted was talking to me. He said, Pancho, what, Așa how are you going to handle dating? Pastorul Ted m-a întrebat, măi, Pancho, dar când o să crească fata ta, cum o să te ocupi de... Is there a 13-year-old girl in the room? Este o fetiță de 13 ani. If you're 13... Ai oh, you'll work right there. Yeah, yeah. Oh. Come here, come here. Hai repede, repede, repede, repede în față. See? Okay. Now, my daughter's name... Uh, uh <laughs> My, my daughter's name is Haley numele, Grace Louder. Uh, numele fiicei mele este Haley Grace Louder. Haley means wisdom. Haley înseamnă înțelepciune. Grace means grace. Grace înseamnă har, grace. And louder means loud. Și louder înseamnă Loud, tare. So I believe my daughter's going to have wisdom Eu cred că fata mea va avea înțelepciune and it's be loud in her life. și va avea un strigă tare în, în, în viața ei. And when my daughter gets to be about 13 like și this beautiful young lady, va ajunge să fie 13 ani ca și această frumoasă fată. Some nutcase ce un uh, un căpos is going to notice her. O să observe. What do you think of my daughter? Ce crezi despre fica mea? Now, Okay. Pastor Ted said, "So what are you going to do?" Și pastorul Ted m-a întrebat, "Dar ce o să faci?" I already planned it all out. Deja am planificat totul. See, as a youth pastor, you have to think through these things. Uh, ca pastor de tineret trebuie să te gândești înainte când înainte să se întâmple you, you wait till you have a daughter, Pastor Ted. It, nu mă așteaptă până o să ai tu o fetiță, pastorul Ted. So I decided this is how I'm going to deal with dating in my house. M-am gândit în casa mea, așa o să am de a face cu uh, întâlnirile. Procedeul meu. When, when Boy Wonder's eyes are opened, când uh, ochii lui se deschid, he's going to come up and ask me, va veni și mă va întreba, You know, I kind of like your daughter. Uh, chiar uh, îmi dumneavoastră. Can I maybe date her? Pot să mă întâlnesc cu ea? I'm going to say, well, what do you, what do you like in my daughter? Și o să-l întreb, da, ce-ți place de fata mea? Like a normal boy, he'll be like, <laughs> Ca un băiat normal, fi, <laughs> get, get very nervous. destul de, uh, o să fie, aibă emoții. And then what I'm going to do is I'm going to step back with my back towards him. Și apoi ce o să fac? O să stau cu spatele la el. And in a split second I'm going to go BAM! Și într-o secundă voi face BAM! I'm gonna break his nose. O să-i sparg nasul direct. Blood squirting everywhere. Sânge peste tot. And you know what will be said about me and my daughter? Și știi ce o să se spune despre mine și despre fica mea? Pastor Pancho is crazy. Pastorul Pancho e loco crazy. Muy loco. Muy loco. And they will never want to date my daughter Și again. nimeni nu va vrea ca să se întâlnească cu fica mea. Merci. <laughs> And that's why they had Pastor Mark teach the session. Și de aceea cred că l-au lăsat pe pastorul Mark să predice el în locul meu. Let me tell you something, ladies. Hai să vă spun ceva, fetelor. I'm going to sum up both of their messages o să, in one minute. O să uh, însumez într-un minut amândouă mesaje ale lor. It took them hours. Le-a, le trebuit ore ca să vă spună tot ce vă zis. It takes me one minute. Mie, pe mine, un minut. If you are in junior high and high school, put your hand up. Dacă ești, uh, uh dacă ești uh, clasa nouă, aș vrea ca să uh, ridici mâna. Junior high and high school, put your dacă hand up. Dacă ești și în liceu, dacă ești și în liceu și în, uh, în din clasa nouă până la 12 Okay. Girls, Fetelor, You're wasting your time. Vă pierdeți timpul. Boys, băieți, You're wasting your money. Îți pierdeți banii, vă pierdeți banii. Uh, okay, okay, I've got 20 seconds. If you are okay, older than secunde. high school, hand up. Dacă, dacă ești mai, mai presus de, uh, ești mai în vârstă decât liceu, ridică mâna. Okay, turn to the person next to you. If it's a guy, turn to a girl. If it's a girl, it's a guy. And ask them what they're doing tomorrow night. <laughs> okay, what? <laughs> Ask the person next to you out. Uh, uh <laughs> cele la întâlnire pe persoana de lângă tine, direct, dacă ai după, după dacă ești în afară de liceu. All right, but apparently Dar They didn't want me preaching that stuff, so I'll preach my message nu știu, for tonight. Nu știu de ce nu mă răsa ca să predic predica asta, dar uh, în fine, eu trec la predica mea acum. Okay, if you've got your Bibles, Dacă aveți Bibliile, I want you to open up to Genesis chapter 12. Aș vrea ca să deschideți la Genesa capitolul 12. And while you're turning there, I want to uh, recap on last night a little bit. Și în timp ce întoarceți acolo, aș vrea ca să ne amintim despre mesajul de aseară. Last night God came and spoke a powerful word to this room. Uh, aseară Dumnezeu a vorbit un cuvânt puternic acestei uh, audiențe. And I, I, believe that God is starting to do something very unique in this group of young people. Și eu cred că Dumnezeu a început să facă ceva uh, uh, unic în mijlocul vostru. Whenever God begins to move, he always does a movement through the youth. Uh, ori de câte ori Dumnezeu vrea să creeze o mișcare, o face prin tineri. When you study out history, you realize that every mighty movement of God was marked by a major amount of youth and young people involved in it. Dacă studiați istoria, vă veți da seama că orice mare mișcare din trecut a lui Dumnezeu a avut de-a face cu un număr mare de tineri în ea. And last night God gave me this verse as we were transitioning the service. Și uh, aseară Dumnezeu mi-a dat acest verset în timp ce uh, uh, uh, mergeam la predică. And it's in Luke chapter 11. E în Luca capitolul 11. Verse 11. Versetul 11. And, and God says, which of you fathers if your son asked you for a fish, would you give him a snake instead? Care spune, cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul un, său pâine, să-i dea o piatră? Or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. Sau ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask? cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul vă va da Duhul Sfânt celor ce îl, îl cer. I believe that, that we have to understand that we serve a good God. Noi, eu cred că trebuie să înțelegem că noi slujim unui Dumnezeu bun. It says, how much more will God do that for you? Biblia spune cu cât mai mult va face el pentru tine asta. We have the perfect father in heaven. Noi avem în cerul tatăl perfect. He's not like an earthly father. Nu e ca un tată pământesc. He doesn't make mistakes. El nu face greșeli. He doesn't believe in divorce. El nu crede în divorț. He doesn't abuse his children. El nu abuzează pe copiii lui. He loves you el te iubește. Like the perfect father does. Ca un tată perfect ar trebui să te iubească. And tonight I want to talk to you about this topic extraordinary dreams. Și în seara asta vreau să vorbesc despre acest subiect, vise extraordinare. Turn to the person next to you and say extraordinary. Întoarce-te la persoana de lângă tine și spune extraordinar. There's ordinary and then there's extra ordinary. Ex există lucruri ordinare, obișnuite și există lucruri extraordinare. There is an extra anointing in this room tonight. Există o extra ungere în acest loc în această seară. God's going to open your mind to some dreams. Dumnezeu va deschide mintea ta la niște vise. God's going to bring to memory some of those things he's put in your heart in the past. Dumnezeu îți va reaminti anumite lucruri care el le-a pus în inima ta în trecut. I believe there's going to be a fire that begins to burn in your heart. Eu cred că va fi un foc care va începe să ardă în inima ta. A passion for God's will. Pentru voia lui Dumnezeu. Passion is a belief in something so real and valuable that it drives you to action. Pasiunea e ceva e atunci când tu crezi în ceva atât de extraordinar încât te conduce la acțiune. And passion without action is simply fantasy. Și pasiune fără acțiune e pur și simplu fantezie. God is calling us to be a passionate people. Dumnezeu ne cheamă să fim niște oameni pasionați. That would respond to the things he puts on our heart. Ca noi să răspundem la lucrurile care el le pune pe inima noastră. And tonight I want to look at this young man Abraham. Și în uh, seara asta vreau să ne uităm la acest tânăr pe nume Avram. I say young man only because he lived to be very old. Uh, spun doar tânăr din cauza că el a ajuns să trăiască foarte mult. You know what? I think I need a little bit of help with this tonight. Cred că în seara asta o să am nevoie de puțin ajutor. How's this section doing? Are you guys awake? Voi sunteți Aici sunteți ok? Ok. How's this section doing over here? Are you awake? sunteți ok? Ah, ok. How's this section doing over asta? here? Oh. I want this section to okay, help vreau me. secțiunea asta să mă ajute. Okay, let me let me get the first three rows. Just set your stuff down and and come up here. Primele trei come rânduri, dacă puteți here. să vă lăsați lucrurile jos și să veniți aici în față, vă facem ceva, avem nevoie de voi. Okay. Haideți. Come up here, come up here. Just kind of stand around for a minute, stand around, kind of mix aici. and mingle a little okay. bit. Okay, puteți să vă cunoașteți puțin, așa? And the Bible says, și Biblia spune, he comes to this guy Abraham. Vine la un tip um, pe nume Avram. This guy back here, he was cool. He was in one of my sessions. Uh, yeah, you. Yeah, come up here. No, no, no, no, no, no. With the long hair. Tu cu părul lung. exact. Everyone welcome Abraham up. Avram, ești tu. All right, because you're Abraham and he's the main guy, you get to sit up here. Fiindcă ești Avram și ești uh, actorul nostru principal, uh, poți să stai aici. All right. You guys are all sheep. You need to get down on your hands and knees. Voi sunteți oi în seara asta și trebuie să vă puneți pe patul labe și bă. Ok? Mm. Bă. Bă. Come on. Să auzim. Silencio, por favor. Un momento. Un momentos. Yeah, you, you got to walk around a little bit. Da, uh, uh, ar fi cazul ca să sunteți oi, nu sunteți uh, statice, puteți să umblați. So it says Abraham Abraham, was was chilling and hanging out, and he's the shepherd guy. Uh, se relaxa și stătea și era, era păstor. Now let me tell you about shepherd people. Hai să vă spun puțin despre păstori. When you hang out with this, când petreci timp cu astea, you don't get a lot of this. Nu ai foarte mult asta. Okay. <laughs> okay. Abraham, is not an engineer. Nu e un <laughs> inginer. He's not a king. Nu e un rege. He is not a businessman really. Nu e un om de afaceri. No, he's a shepherd. E păstor, cioban. Shepherd hang out with sheep. Ciobanii petrec timp cu oile. Sheep, oile. Woo! <laughs> stinky, Woo! stinky. <laughs> shepherd, cioban. Stinky, stinky. Stinky, stinky. This is an ordinary man. Acesta este un om obișnuit. And it says in my Bible, în Biblia mea spune, it's sheep, sheep. Da, da, deci, hai, da, re, reluați-vă rolul. Ba, ba, ba, ba. Okay. It says Spune, The Lord told Abraham, leave your country. Domnul îi zise lui Avram, ieși din țara ta. Leave your relatives. Din rudenia ta. Leave your father's house. Și din casa tatălui tău. And go to the land I will show you. Și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Okay, so let's just start with that passage. Doar să începem cu versetul acesta. God says to Abraham, you need to leave everything you once knew. Dumnezeu îi spune lui Avram, trebuie să părăsești tot ce ai tu. You need to leave your iPod. This is ti ipod Uto. You need to leave your computer. This is lași computerul Uto. Which means you're not going to be able to log into Facebook for a little while. Asta înseamnă că nu mai trebuie să uh, login Any eh, Facebook pe fans? Facebook. Avem niște fani Facebook. Any MySpace fans? MySpace. High five. We got high five. Here. All right. How many any Twitters? Twitters. Any high five? High five. Hey, yeah yeah, I don't even know what high five is. Nici nu știu ce e high five. In America, this is a high five. Uh, în America asta e high five. So he has to leave it all behind. El trebuie să lase tot în urmă. Now, we read this passage. Citim pasajul acesta. Like it's no big deal. Ah, și trecem peste Oh, fine, interesant. We don't, we don't think that stop and go, wait a second, God was asking Abraham to do something incredible. Nu ne gândim că, mă, Dumnezeu i-a cerut lui Avram să facă ceva incredibil, domne. God says, if, if you will respond to me, Dumnezeu spune, dacă tu îmi vei răspunde chemării mele, you're gonna have to leave some things behind. Va trebui să lași niște lucruri în urmă. But God says to Abraham, Dar Dumnezeu îi spune lui Avram, He says, I will cause you to become the father of a great nation. Voi face din tine un neam mare. I will bless you and make you famous. Și te voi binecuvânta, voi face un nume mare. I will make you a blessing to others. Și voi fi o binecuvântare. And I will bless those who bless you. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântă. And I will curse all those who curse you. Și voi binecuvânta, bine, blestema pe toți cei ce te vor blestema. And all the families of the world. Și toate familiile pământului. Will be blessed by you. Vor fi binecuvântate prin tine. Now imagine if you were Abraham. Imaginați-vă dacă tu ai fi Avram. Just go, mm, I stink. Poate <laughs> nu, nu vreau să miros. So you got Abraham sitting here. Îl pe Avram aici. God comes. Mizil vine. Abraham. Avram. I, I think this is what God sounds like. Eu așa cred că sună Dumnezeu. He says, you need to leave everything. Trebuie să lași totul. Go to the land I will show you. Mergi în țara care te voi chema. And I will make you great. Eu te voi face mare. Now what do you think was going through his mind? Imaginați-vă ce se întâmplă în creierul lui. What was going through his heart? Ce se întâmplă în inima lui. He had to make a big decision. A trebuit să ia o decizie imensă. And you know the decision that he had to make is no different than everyone in here. Și decizia care el a trebuit să o ia nu e diferită de niciuna din deciziile care voi va trebui să le face, luați. We, we all have to decide if we're willing to leave some things behind. Noi toți trebuie să decidem dacă suntem gata să părăsim, în, să lăsăm în urmă anumite lucruri. And go after what God has for us. Și să urmărim lucrurile care Dumnezeu le are pentru noi. Can we give all my friends a hand Putem să aplaudăm aceste oițe și oi și... Come on, give them a bigger hand than that. Nu, aici băieții și fetele. Hai să aplaudăm. Mulțumim mult! An ordinary guy. Un tip ordi- obișnuit. On an ordinary day. o zi obișnuită. Can we give brother Kalin a hand? Să-l aplaudăm aici pe traducătorul Kalin. It was an ordinary day. Era o zi obișnuită. With, with ordinary things happening. Cu lucruri obișnuite întâmplându-se. And God showed up. Și Dumnezeu a apărut. With a word. Cu un cuvânt. And the modern day translation of this word în traducerea în limbii moderne, în engleză, acestui cuvânt would go something like this. ar merge cam așa. Abraham, Avram, no eye has seen, Niciun ochi n-a văzut. No ear has heard. Nici o ureche n-a auzit. Nor has it even been imagined by other people. Nici o persoană nu și-a imaginat what I want to do in your life. Ce vreau eu să fac în viața ta. You know, that's God's word to you. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. It's his word to you. E cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. He puts dreams in our heart. El pune vise în inima noastră. And we have to choose are we going to respond to those dreams. Și noi trebuie să alegem, vom răspunde la cele vise. Tonight God's going to call out the dreamer in you. În seara aceasta Dumnezeu va trezi din nou visătorul din tine. God sent me here tonight to challenge you to dream again. Dumnezeu m-a trimis în seara asta aici să te provoc să începi să visezi din nou. To believe for revival. Să crezi că trezirea poate să vină. To believe for your friends to get saved. Să crezi că prietenii tăi vor fi salvați. To believe that God would use young people in this room. Să crezi că Dumnezeu poate folosi tineri din sala aceasta. To become politicians. Să devină politicieni. To become preachers. Să devină predicatori. Come on, to become teachers. Să devină învățători. To become evangelists. Să devină evangeliști. To become people of influence. Să devină oameni de influență. So that his will would go forth in Romania. Ca voia lui să se întâmple aici în România. I want you to close your eyes and we're going to pray. Put your hand on your heart. Pune mâna ta pe inimă. Your hands represent everything you do. Mâna uh, reprezintă tot ceea ce tu faci. Your heart represents everything you're called to do. Inima uh, reprezintă tot ceea ce ești chemat să faci. Right now we're saying that we're going to align what our calling with our, our passion. Noi vom uh, aduce uh, chemarea noastră și o să uh, Uh, să facem ca să devină plin de pasiune. Father God, tonight I pray. Tată, în seara asta mă rog. Lord, that you would do a work in our heart. Ca să faci lucrare în inima noastră. Lord, that we would have our faith stirred up tonight. Ca în seara asta tu să ne întărești în credința noastră. Lord, that our passion would arise. Ca pasiunea noastră să crească. Lord, and that we'd become people of action. Să fim oameni ai acțiunii. Lord, that respond to your call. Care răspund la chemarea ta. Have your way in us tonight, we pray. Voia ta să se întâmple în seara asta, ne rugăm. Amen. Amin. If you love God, say hey. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, spune hey. All right. How many of you guys have dreams a lot? Câți dintre voi aveți vise? Just ordinary dreams. When you sleep at night, okay. I don't dream very adică much. Eu nu prea visez așa mult seara. It's, it's probably because when I finally get to sleep, E probabil că din cauza când în cele din urmă ajung să adorm, I'm so tired. Sunt așa de obosit That, that even my subconscious goes to sleep. Că până și subconștientul <laughs> meu doarme. So, but every once in a while I have a dream. Dar din când în când am și eu câte un vis. Now my favorite kind of dream, uh, visul meu favorit is the one where I'm like a little bit of awake and I know I'm dreaming and I'm in control of it. Uh, how many, how many of you guys have those kind of dreams? Okay, now those are the coolest dreams, right? It's like you're walking around and you're just so cool in your own dream. It's like Everyone's looking at your shoes, you know. Toată lumea se uită la on. ea ăștia noi. Your shirt is the coolest. Uh, uh, tricoul e, e superb. People are moving out of your way. Oamenii merg din calea ta. And you are living large. Și tu trăiești viața adevărată. Now those dreams are pretty cool. Visele alea, visele alea îmi plac. But then there's those freaky dreams that happen sometimes, right? Când în când mai apar și niște uh, vise freaky. You know, you, you stay up a little too late. Stai puțin prea târziu seara. You watch one too many infomercials. Uh, te uiți la prea multe reclame. Info commercials scare me. I don't know why. Nu știu but... ce mă, <laughs> pe mine mie, mă, mă sperie anumite. You eat a uh, little bit of pizza at 1 a.m. pizza la 1 dimineața. And you go to bed. Și mergi să te culci. And you have one of those dreams. Și ai una din visele alea. That you're not in control of. Că nu mai ești în control. And weird stuff happens. Și chestii ciudate se întâmplă. And people are chasing after you. Și oameni fug după tine. And you're not in control. Și nu ești de, în deplin control just, deloc. You just want to wake up, right? Și vrei numai să te trezești. Anyone have some of those dreams? Ați avut vise din astea? Okay, you need to stop eating pizza. Okay, nu mai mâncați pizza. Now, when it comes to God's dream, când vine la visul Dumnezeu, we're not in control of it. Noi nu suntem în controlul lui. When I talk about dreams tonight, când vorbesc despre vise în seara asta, I'm not talking about you getting everything you want. Nu vorbesc despre cum anume tu vei primi tot ce îți dorești tu în viața ta. I'm talking about you fulfilling God's purpose for your life. Și vorbesc despre cum anume tu să-ți îndeplinești scopurile lui Dumnezeu și visele lui pentru viața ta. Now, you, you, when you look at the story of Abraham, când te uiți la ce s-a întâmplat cu Avram, You see that God comes and it gives him some extraordinary dream. Și, și vezi că Dumnezeu îi dă niște vise extraordinare. He says, I'm gonna make you great. Eu te voi face uh, uimitor. I'm gonna, I'm gonna make you the father of a great nation. Eu te voi face tatăl unei națiuni mari. Abraham and his wife Sarah Avram și soția lui au zis We're not able to have kids. Nu putem să avem copii. It was, it was an area of his life that he was very sensitive about. Era un domeniu în viața lui despre care era puțin mai sensibil. Uh, some close friends of mine, Câțiva prieteni ai mei, uh, they're barren. Uh, nu, nu pot să aibă copii. They're not able to have any kids. Nu pot să aibă deloc copii. And when you bring up kids around them, și când vorbești numai despre copii, it's a very, very touchy thing to their heart. chestie foarte sensibilă pentru ei. Their passion would be to have many kids. Pasiunea lor ar fi să aibă mulți copii. They thought they were going to have many kids. Au crezut că vor avea mulți copii. But after being married for a few years, they, they found out that they weren't going to be able to have kids. Dar după câțiva ani și-au dat seama că nu pot să aibă copii. And just seeing a little kid for them, și doar că văd un copil uh, pentru ei, it's a very, very emotional thing. Devin foarte sensibile. God comes to Abraham and says, Abraham, Dumnezeu vine la Avram și spune, Avram, I'm going to make you the father of a nation. Eu te voi face tatăl unor națiuni. Abraham probably started getting a little teary-eyed. Cred că Avram a început să, să, să lăcrimeze And he started looking in the natural. Și a început să se luc, să uite eh, din, din perspectivă naturală. And in the back of his mind he started thinking, Spatele- God, don't you know? Spatele minții lui s-a gândit, Doamne, dar tu nu știi. That can't happen in my life. Eu, eu nu pot să am copii. God, don't you know? Doamne, dar tu, tu nu știi? Me and my, me and my wife, man, Eu și soția mea we're old. suntem și bătrâni pe deasupra. We've been trying to have kids. Am încercat de mult să avem copii. God, God, this can't happen. Doamne, nu, nu se poate întâmpla. You know, God says, you know, just respond to me, Abraham. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, pur și simplu, răspunde-mă, urmează-mă pe mine. He says, go to the land I will show you. Mergi în țara care ți-o voi arăta. Walk over to this place I'm going to show you. Mergi în direcția în care ți-o voi arăta eu. Put your trust in me. Puneți încrederea în mine. And believe that I can do something extraordinary. Și crede că eu pot să fac ceva extraordinar. In your life tonight, even as I started preaching, în viața ta, în seara, uh, uh, uh chiar în timp ce am început să predic, many of you started thinking, oh, here comes an, another one of these messages. Uh, poate în mintea voastră v-ați gândit, mă, oh, iar un mesaj din ăsta. I, I, I, don't, I don't want my faith stirred up. N-am nevoie ca credința mea să fie uh, stimulată. That, that area of my life is dead. Uh, domeniul ăsta din viața mea cu vise o cam murit. It's not possible for God to do something in me. Nu e mai posibil ca Dumnezeu să facă ceva în mine. Maybe it's because you've messed up. Poate că crezi asta din cauza că ai dat o bară. Maybe it's because of something in your past. Poate că din cauza a ceea ce s-a întâmplat, poate ce, un, un detaliu din trecut. But you've decided. Tu ai decis. that, that, the dream can't happen. Că visul nu se poate întâmpla. I'm here to tell you tonight. Eu sunt aici să spun. With God, cu Dumnezeu, all things are possible. Toate, totul e posibil. Come on, with God, cu all Dumnezeu, things are possible. toate lucrurile sunt posibile. It doesn't matter about your past. Nu contează trecutul tău. It doesn't matter if you were a failure in your past. Nu contează dacă ai fost un ratat în trecutul tău. I've got a seventh grade girl in my youth ministry. Am o fată de clasa 7 She's 13 years old. Are 13 ani. And, and she decided that she was maybe going to start a club. Și a, s-a decis, a, a, a, campus club on her high school, a decis să, să înceapă un grup creștin în școala ei that she was going to go to the public school and start a club that meets after school to talk about Jesus. Că în școala ei necreștină va începe un, un grup, un club în care vor, nu club, ci grup, uh, în care uh, ei se vor întâlni și se vor ruga toți creștinii. And fear came over her. Frica a cuprins-o. How can I do this? I'm only 13 years old, she Cum said. să fac asta? Am numai 13 ani. Who's going to come listen to me talk Cine about God? o să vină să mă asculte pe mine vorbind despre Dumnezeu? Our middle schools are a scary place in the States. Gimnaziul e un loc foarte eh, interesant în state. You are not a cool person if you are a Christian. Nu ești o persoană cool dacă ești creștin. But she had a dream. Dar ea a avut un vis. God was speaking to her. Dumnezeu a început să-i vorbească. And she decided, you know what? I'm going to step out. Și a decis, știi ce? Eu o să ies and I'm going to step into God's will for my din life. zona mea de confort și voi intra în zona lui Dumnezeu. And she went and she started preaching. Și a, a mers și a început să predice. The gospel. Și începea să predice and she kept calling people around și her. Come to my club. Hai, hai la mine la grup. And on her second week, a doua săptămână, she preaches the gospel message. Predică a doua, a, a, a, mesajul Evangheliei. Two people get saved. Doi, două persoane se întorc la Dumnezeu. There's only seven people at the club. Numai șapte persoane sunt la ei la grup. The next week There's about 10 people there. Următoarea săptămână 10. Another person gets saved. Încă o persoană îl cunoaște pe Dumnezeu. The following week, în următoarea săptămână, no one gets saved. Nimeni nu îl cunoaște pe Dumnezeu. The next week, three more people get saved. Peste următoarea săptămână, trei persoane îl cunosc pe Dumnezeu. A 13-year-old that decided to step out and believe God for extraordinary things. O fată uh, de 13 ani a decis să iasă din barca ei in și the, să înceapă să facă lucruri extraordinare. In the last six weeks, in ultimele, seen six people get saved out of middle school. În, în ultimele șase săptămâni, șase persoane au, au, l-au cunoscut pe Dumnezeu și au predat viața la ea în grupul ei din școală. Public. Come on, that's worth getting excited about. Hai că asta merită aplaudat. God doesn't look at your age. Dumnezeu nu se uită la vârsta ta. Young people, let me tell you something. Tinerilor, vreau să vă spun ceva. Jesus was 12 years old when he began to preach the gospel. Isus era 12 ani când a început să predice evanghelia. There's there's no such thing as a grandchild of God. Nu există ceva ca și un strănepot al lui Dumnezeu. God only has children. Dumnezeu are numai copii. Pastor Theo's a child of God. Pastorul Teodor e, e un fiu al lui Dumnezeu. Pancho's a child of God. Pastorul Pancho este un fiu al lui Dumnezeu. And the young lady that stepped in pretending to be my daughter tonight that's 13 is a child of God. Și fata care de 13 ani care o pretins că este fica mea este o fică lui Dumnezeu. Never too young to step out and dream. Niciodată nu ești prea tânăr ca să începi să divisezi. Most people don't step out and dream for this reason. Mulți oameni însă nu visează pentru acest motiv. They don't understand how loved they are by God. Ei nu înțeleg cât de iubiți sunt ei de Dumnezeu. See, there's two types of people in the world. Există două tipuri de oameni în lumea asta. Those who have been hurt, cei care au fost răniți, and all they know how to do is go hurt other people. Și tot ce știu ei să facă e să meargă să rănească pe alții. And those who understand that they're loved, și cei care înțeleg că sunt iubiți, and all they can do is go love other people. Și tot ce pot să facă este să iubească pe alții. Because once you experience what it is to be loved, fiindcă atunci când experimentezi ce, ce înseamnă să fii iubit, you want to go share it with other people. Vrei să mergi să împărtășești și cu alți oameni. Many Christians today don't understand how much God loves them. Mulți chiar creștini nu înțeleg cât de mult iubește Dumnezeu. I'm here tonight to tell you that God loves you. Dar eu sunt aici în seara asta să spun că Dumnezeu God's te iubește. got a plan for your life. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. God's got an extraordinary plan Dumnezeu are un plan extraordinar. God wants to do some crazy things in your life. Dumnezeu vrea să facă niște lucruri extraordinare în viața ta. If he can take a crazy white Mexican, dacă el poate să ia un mexican nebun, all the way from the US to Romania. Tocmai din America a venit în România. To preach the word of God. Să predice evanghelia how much more could he use you? Cu cât mai mult te poate el folosi pe tine. Come on, it is time for us to step out and e dream and believe God for some great things. Ieșim din zona noastră de confort și să începem să visăm pentru lucruri extraordinare. Let me give you a definition of extraordinary. Aș vrea ca să vă dau o definiție a ce înseamnă extraordinar. It's something that is so far beyond E ceva ce este atât de departe the ordinary de, de uh, lucruri obișnuite that it's unbelievable. că e de necrezut. And the, the word dream și cuvântul a visa it, it means to, to think in your mind. Înseamnă să te gândești în mintea ta. There's some things that you think in your mind that seem impossible. Anumite lucruri la care te gândești cu mintea ta și ți se pare imposibile. And you got to understand when it, when it is God's will. Trebuie să înțelegi. Când e voia lui Dumnezeu, for your life all things are possible. Pentru viața ta toate lucrurile sunt posibile. And so I, I want to tell you tonight that it's time to dream. Să spun din nou în seara asta. timpul să din nou. There's about 120 times in the Old Testament alone where people have dreams. De 120 de ori în Vechiul Testament numai oamenii Dreaming au is a God thing. Și a visa e ceva We're, de la are all challenged to dream more. Și chiar Dumnezeu ne provoacă să visăm mai mult. We are challenged to be people of faith. Amen. Suntem provocați să fim niște oameni ai credinței. You know, there's a saying that I heard once. Uh, am auzit uh, un proverb odată. It says, I would rather aim for the stars and hit the trees. Aș prefera să țintesc spre, spre stele și să, a, să ating pomii. Than to aim for the trees and hit the ground. Decât să țintesc spre copaci și să lovesc pământul. Come on, we, we want to believe for great things in our life. Amen? Noi vrem să credem pentru lucruri mărețe în viața noastră, amin? And I want to ask you tonight, what is the dream that God's put in your heart? Așa să te întreb în seara asta. Care e visul care Dumnezeu l-a pus în inima ta. What is the thing when no one's around? Care este acel lucru care când nimeni nu este în jurul tău? And, and you, you don't limit your mind. Și nu îți limitezi mintea. What is the thing you begin to really think about? La ce începi tu să gândești? What is the passion in your heart? Care e pasiunea din inima ta? Is it to see a whole bunch of children get saved? E oare să vezi mai mulți copii ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu? Is it to see your government changed? E să vezi guvernul tău tra- transformat? Is it to stand up in your school and preach the gospel? E să te ridici în școala ta și să predici Evanghelia. And see hundreds of kids get saved. Și să vezi sute de, de, de copii că ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. What is the dream that's in your heart? Care e visul din inima ta? I want to challenge you Vreau to, să te to be provoc. a dreamer să încep să un visător. But let me tell you something about dreamers. Vreau să spun însă ceva despre visători. You have to understand that, that when you dream, there's a price. Când visezi, e un preț. You can't say, Lord, do something great with my life. Nu poți să zici, Doamne, fă ceva măreț cu viața mea. And not be ready to pay a price. Și să nu fii gata să plătești prețul. He comes to Abraham. Vine la Avram. He says, Abraham. Spune Avram. Says Abraham. Avram. You need to leave where you're at. Trebuie să părăsești locul de unde ești. Leave your family. Părăsește familia. Leave all your homies. Pregăt- părăsește toți prietenii tăi, hoverii tăi. Leave your high five account. Uh, părăsește-ți contul high five. And you need to get up and go. Și trebuie să te ridici și să mergi. He doesn't even tell him where to go. He says you need to go to a place I will show you. Nici măcar nu îi spune unde să meargă. Te, mergem spre direcția locului care eu ți îți voi arăta. Sometimes the dream only points us in a direction. Câteodată visul doar ne direcționează într-o într ne arată o direcție. But we don't know where the ending spot is. Dar nu vedem unde anume va fi sfârșitul. Joseph had a dream. Iosif a avut un vis. And all he knew și tot ce a știut el is that one day he was going to be in a place of greatness. E că într-o zi va ajunge la un loc măreț. And his brothers And his father would bow down to him. Și frații lui și tatăl și familia se vor închina înaintea lui. He didn't know about the prison. nu știu el de temniță. He didn't know about the palace. Nu știu despre palat. He didn't know about all the wrong accusations. Nu, nu știu despre acuzațiile all greșite. All he knew is that there was greatness one day. Tot ce a știut el era că va ajunge într-un loc măreț. We have to be willing to pay the price if we're going to dream. Dar noi trebuie să fim gata să plătim prețul dacă ești gata ca să visezi. If we're going to be a dreamer, we have to be willing to trust in God. De asemenea, tu trebuie să fii gata să te încrezi în Dumnezeu. See, faith is believing God will do something. Credința e a crede că Dumnezeu va face ceva. But trust is accepting in God's timing. Dar încrederea e să o accepti în timpul lui Dumnezeu. And if you're going to have faith, you also have to have trust. Și dacă vrei să ai credință, trebuie să ai și încredere. He didn't say to Abraham, Abraham, go do this and that and you will become great. Dumnezeu nu i-a spus lui Avram, fă asta și asta și vei deveni măreț. He said, follow me and I will cause you to be great. Nu, urmează-mă pe mine și eu te voi cauza ca să devii măreț. Greatness is not about your ability. Măre- măreția nu este despre abilitatea ta. It's not about what you can do. Nu e despre ceea ce tu poți să faci. It's about what God can do through you. Și e ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine. And the awesome thing about that și lucrul uimitor despre asta is that you, it's not about what you can do now. E nu referitor la ce poți tu să faci acum. The first time I ever got up and spoke, prima dată când am început să vorbesc, uh, me and me and Pastor Ted were in Bible college together. Uh, era chiar când eu și pastorul Ted uh, eram la colegiu în, în Portland, Oregon. And uh, when he was a freshman, I was a super freshman. Uh, când el era doar în primul an, eu eram în, în <laughs> începător începător. That meant that I was being a freshman twice. <laughs> Cu alte cuvinte, am fost am început am făcut anul întâi de două ori. Some people go to college and they try to cram it into four years. Uh, unii oameni merg la facultate și încearcă ca să pună totul în patru ani. I wanted to get as much out of it as I could, so I crammed it into five. Eu am vrut ca să iau tot ce se poate, să suc totul și am gândit să fie cinci ani. That makes my four-year degree very expensive. Așa că <laughs> cu alte cuvinte, diploma mea de patru ani e foarte scumpă. And the first time I got up to speak, prima dată când m-am ridicat să vorbesc I was a super freshman. eram din nou un super <laughs> uh, uh, începător. And I was super scared. Și eram super uh, fricos. And I had to give a speech. Și trebuia să am un discurs. And when I got up in front of everybody, și când m-am ridicat în fața tuturor, I went to talk. Am început să vorbesc. And nothing came out. Și nimic nu a ieșit. and my legs started to shake. <laughs> Eh, so I kind of leaned to the to the left, you și așa know? că am ajuns așa ca să stau puțin la, la stânga. And da? everyone thought I was kind of joking, you know? Și toți credeau că eu chiar glumesc. But then my right leg started, or left leg started to shake Și după amândouă picioarele uh, mergeau în toate părțile. And so I'm standing there kind of like this. Și eu stăteam cam așa. And it looked like I was trying to run in place. Și apărea ca și cum încerc să fug în loc, pe loc. But it, it was really just that I was so scared. Am simplu mi-a fost așa frică. And then this song came to my mind. Și apoi a venit un cântec în mintea mea. Twinkle, twinkle, little star. Strălucește, dragă steluță. But it, but it was going something more like tinkle, tinkle, little star. Dar uh, pentru mine uh, uh nu strălucește uh, uh, steluță. As I slowly started to wet my pants. Uh, în momentul acela am simțit că urmează ca să ud ceva. I had a revelation. Am avut o revelație. I was not called to preach. N-am fost chemat să predic. I would never preach again. Nu voi predica niciodată. This white Mexican was not meant to be a preacher. Mexicanul ăsta alb nu o să fie un predicator. But God had different plans. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. And God's plans were not based upon my ability. Și planurile lui Dumnezeu nu au fost bazate pe abilitățile mele. God's plans were based upon my willingness to surrender to him. Planurile lui Dumnezeu erau bazate pe dori, uh, pe abilitatea mea și dorința mea de a mă supune lui. I don't know what my future holds. Nu știu ce mă așteaptă viitorul. But I know this. Dar știu asta. That if I trust in God, că dacă mă încred în Dumnezeu, it'll be unimaginable. O să fie ceva de neimaginat. It'll be extraordinary. O să fie ceva extraordinar. God's calling on your life. Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu de, de peste viața ta. Is meant to be extraordinary. Trebuie să fie extraordinară. Come on, God's dreams are, are not limited. Visele lui Dumnezeu nu sunt unele limitate. We can't limit God. Nu poți să limitezi pe Dumnezeu. So many Christians say, God, you can maybe do this. Mulți creștini spun, Doamne, eu cred că tu poți să faci asta. Come on, you, you get up in the morning. Te, te trezești dimineața. And you walk up to the mirror. Și mergi la... Uh, Come on, we all do it. We look in the mirror. Ne uităm la oglindă. Kind of Fix our hair. Ne arătăm, ne aranjăm puțin părul. Ted was talking about my new haircut. I'll uh, fix it a uh, little bit. Uh, l-am aranjat și părul meu, vorbea despre noua mea tunsoare, Ted. And we look in the mirror and we say, "Mirror?" Ne uităm în oglindă și ne, și spunem, "Do I really look that bad?" lindă, dar chiar așa rău arată în dimineața asta, Doamne. And, and we start thinking, man, I wish I could look better. Și din ce să gândești, oh, Doamne, nu pot să arăt mai bine dimineața. I wish I could look like Pastor Ted. Oh, dacă aș putea să arăt ca pastorul Ted. Come on, man, he is good looking. Arată bine, băiatul. If I could be like Pastor Ted. Dacă aș putea să fiu ca pastorul Ted. If I could get those guns. Dacă aș putea ca să am uh, uh, With acele, my brains. Uh, și uh, creierii lui. Oh yeah. Oh da, da, frate. Nope. <laughs> Stuck with these. Dar eu am rămas And we look in the mirror in the morning. Ne uităm dimineața în oglindă. And we let the, that mirror tell us what we can and can't do. Și lăsăm acea oglindă să ne spună ce putem și ce nu putem face. You know what my Bible says in the book of James? Știi ce spune Biblia mea în cartea Iacov? It says the word of God is meant to be a mirror. Uh, Biblia spune că cuvântul Dumnezeu este o oglindă. And we're supposed to look in this mirror. Și noi trebuie să ne uităm în oglinda asta. And let it tell us what we can and can't do. Și ea să ne spună ce putem sau nu putem să facem. And it says in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. În 1 Corinteni capitolul 2 versetul 9. The Bible says this about you. Biblia spune asta despre tine. No eye has seen. Niciun ochi n-a văzut. Okay, look around this room. Uitați-vă în jurul vostru. No one in this room has seen what God can do in your life. Nici unul din camera asta, din, lo- din sala asta a văzut ce Dumnezeu poate să facă în viața ta. It says no ear has heard. Nici o ureche n-a auzit. No ear has ever heard what God can do in Nici your o life. ureche nu a auzit din sala asta ce Dumnezeu poate să facă în viața ta. Nor has it even entered into the heart of people Nici măcar la inima omului nu s-a what God can do through those who love him. ce Dumnezeu poate să facă prin cei care îl iubesc. Something powerful happens when we begin to believe the word of God. Ceva extraordinar se întâmplă atunci când noi începem să credem cuvântul lui Dumnezeu. And let it become the the mirror that we look into. Și când lăsăm ca să fie oglinda la care cu adevărat noi Are you willing to look into God's mirror tonight? Ești tu gata să te uiți în oglinda lui Dumnezeu Are you willing to stir your faith? Ești tu gata ca să Come on, are you willing to look beyond your ability? Ești tu gata să te să mergi și să te gândești mai departe de abilitățile tale? Are you willing to trust in his ability? Ești tu gata să te încrezi în abilitățile lui? I want to give you tonight six things. Aș vrea în seara asta să vă dau șase lucruri. Six things that I think God wants to do in your life. Șase lucruri care eu cred că Dumnezeu vrea să facă în viața ta. If you would let God dacă lași tu pe Dumnezeu move in your life, să se miște în viața ta. And if you would begin to just dream big. Și dacă vei începe să visezi din nou. See, when you understand who God is, you begin to dream big. Când tu îți dai seama cât, uh, cât de mare este Dumnezeu, atunci începi să visezi. Anyone here like McDonald's? Câți de voi vă place McDonald's? Okay, you need to get deliverance. Ai nevoie de eliberare, toți aceștia. Eliberare. Come on. No, no McPuke. Uh, fără Mac uh, vărsat. No, bun. <laughs> Okay. McDonald's has a thing they called biggie size. Uh, McDonald's în state are o mică, o mică uh, șmecherie de, de marketing, se numește uh, biggie size. That big. In America, în <laughs> America, McDonald's has a thing they call biggie size. Americanii în America, uh, McDonald's are ceva ce se numește biggie size. When you go there, când mergi acolo, they they try to get you to get a bigger cup of soda and a bigger thing of nasty fries. Te încurajează ca să iei un pahar de suc mai mare și uh, uh și de asemenea uh, uh, cartofi prăjiți mai mari. And and it costs like an extra 50 cents. Și costă doar 50 de cenți în plus. And so when, when I go to McDonald's with someone else, Când eu mă duc la McDonald's cu altcineva, and, and they say, hey, I'm paying, și îmi spune persoana respectivă, oh, plătesc eu. I always get a biggie size, <laughs> Întotdeauna iau un biggie size. right? Nu? Normal. Now, when God says he's paying, Dar, iar când Dumnezeu spune, auzi, plătesc eu pentru you should want to have it biggie sized. ar fi ok ca să îți iei un biggie size. Because that's all God does. Fiindcă asta face Dumnezeu. He biggie sizes everything. El totdeauna uh, face tot din tot ce se întâmplă biggie size. He doesn't do small things. Nu face lucruri mici. God doesn't say, "Oh, I want to just touch this little group over here. Oh, vreau să mă ating de grupul ăsta de aici. God says, Abraham, I want to make you the father of a nation. Avram, vreau să te fac tatăl unei națiuni. I want you to impact lots of people. Vreau ca tu să ai un impact asupra unei multitudini de oameni. God wants to do great things in your life. Și Dumnezeu vrea să facă aceleași lucruri extraordinare în viața ta. And if you want to let God make, if you want to fulfill the dream God has for you, Și dacă tu vrei să-ți deplinești visul tău, first thing is you've got to let God make you great. Primul lucru, trebuie să lași pe Dumnezeu să te facă pe tine măreț. Don't try to be great on your own. Nu încerca ca tu să te faci măreț de unul singur. He came to Abraham and he said, Abraham, I will make you great. A venit la Avram și a spus, Avram, eu te voi face măreț. You got to remember that you're loved by God. Trebuie să ții minte că tu ești iubit de Dumnezeu. You know, when you look at uh, Jesus when he gets baptized, Când te uiți și ți-am- ne amintim deci cum a fost botezat Isus, it says he's getting baptized spune că El a fost botezat and the Holy Spirit descends like a dove, it says. și Duhul Sfânt uh, se pogoară peste El ca un porumbel. And the Father says these words Și Tatăl din cer spune aceste, verse, uh, aceste cuvinte. This is my son in whom in whom I'm well pleased. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Jesus hadn't done anything yet. Isus nici măcar n-a făcut nimic până în momentul respectiv. God was not pleased in him because of what he had done. Dumnezeu nu era uh, uh, uh, nu și-a găsit plăcerea în ceea ce a făcut. God was pleased in him because of who he was. Și Dumnezeu a fost plăcut impresionat de el pentru cine a fost el. God loves you because you are his child. Dumnezeu te iubește că tu ești copilul lui. Period. Punct. Now, I have, my daughter is two and a half. Fica mea are 2 ani jumate. And then my son is uh, almost a year old. Fiul meu are aproape un an. My boy's name is Ezra. Uh, numele băiatului meu se numește Ezra. And he's all boy. Și băiat. He grunts a lot. Uh, uh, face uh. And sometimes he grunts mutre. a little too hard. Și câteodată face mutre mai de două And he fills his diaper up. Și uh, atunci își umple uh, uh, <laughs> scutecul frumos. I go pick up my son. M- mă duc să le pe fiul meu. And I hold him. Îl țin. And it's a little stinky. <laughs> Și începe să miroase. And I know I've got to change his diaper. Trebuie să-i schimb uh, scutecul. So I go change his diaper. Mă duc să-i schimb scutecul. And a, about a couple hours later. Câteva ore mai târziu. He poops again. Din nou poop. <laughs> I love my son not because of what he does. Îl iubesc pe fiul meu, nu pentru ce face. I, I don't get all excited that he's pooping his pants all over the place. Nu mă entuziasmează că el peste tot face caca maca. I love my son because of who he is. Îl iubesc pe fiul meu pentru cine este. He's my child. El e fiul meu. Come on, God loves you. Dumnezeu te iubește pe tine. Even if you're pooping your pants. Chiar dacă faci pupu în, <laughs> în pantalonii tăi. Not recommended. Nu vă recomand. Come on. You have to trust in God. Let him make you great. He wants to make you great. Te încrezi în Dumnezeu. El chiar vrea să te facă măreț. And you've got to be like Jesus, where you just respond and say, okay, God, I'm going to do what you call me to do. Și tu trebuie să fii ca Iisus să, spui, să răspunzi ca și Isus, să, fii, să spui, Doamne, îți gata să fac tot ce vrei tu să faci. You don't have to leave here and try to make something happen. Nu trebuie să pleci din acest loc și să încerci tu să străfumi să faci ceva. God will make it happen if you respond to Him. Dumnezeu va face acel lucru să se întâmple dacă tu doar răspunzi Lui. Second thing is you've got to let God bless you. Al doilea lucru, trebuie să lași pe Dumnezeu să te binecuvinteze. He says, I will bless you and make you great. El îi spune lui Avram, eu te voi binecuvânta God și voi face mare. bless your life. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze God wants to create extraordinary opportunities El vrea ca să creeze niște oportunități extraordinare. When you trust in God, când te încrezi în Dumnezeu, extraordinary things happen. Lucruri extraordinare se vor întâmpla. Come on, when you look at the life of Isaac, dacă te uiți la viața lui Isaac, Isaac was in a time of famine. Uh, Isaac s-a a, a trăit în viață în, într un perioadă în care era foarte o mare he was, secetă. He was going after the dream God had for him. El urmărea visul lui Dumnezeu pentru viața lui. And it says in a time of famine he planted some seed. Biblia spune în timpul acelei secete And el a plantat a hundredfold. acele semințe și a recoltat de 100 de ori. Come on, even in a down economy, even in a time of famine, chiar în timpul crizei economice God universale, can make you great if you'll trust Dumnezeu in him. va poate, poate face lucruri mărețe dacă te încrezi în El. Come on, the third thing is God wants to use you to impact others. Al treilea lucru, Dumnezeu vrea să te folosească pe tine să ai un impact asupra altora. The same way that he came to Abraham and said, Abraham, I'm going to make you a father of a great nation. Exact așa cum a venit la Avram și i-a spus lui Avram, te voi face un tată a unei națiuni. All the families of the earth will be blessed through you. Toate națiunile pământului vor fi binecuvântate prin tine. It says in the book of Galatians, Spune în cartea Galateni, chapter 3 verse 6 through 9, capitolul 3 versetul 6 până la 9. Says the same blessing that was upon Abraham. Că aceeași binecuvântare de pe Abraham. Is upon us. E asupra ta. We can believe God for great things, amen. Și noi ne putem încrede în Dumnezeu pentru lucruri mărețe. He wants to use you to impact this nation. El vrea să te folosească să Not ai just un impact the person next to you. Acestea. Nu numai pe vecinul tău. God wants to enlarge your vision tonight. Dumnezeu vrea ca să-ți mărească, lărgească to do greater things. viziunea și visul tău ca să faci lucruri Extraordinary things. Lucruri extraordinare. Turn to the person next to you and say, extraordinary. Uh, întoarce-te spre cel, vecinul tău și spune extraordinar. Turn to the other person and say it with passion. Extraordinar. Uită-te la cealaltă persoană și spune extraordinar. Turn to the person behind you, stand up and say extraordinar. Uită-te la persoana din spate și spune extraordinar, frate. Come on, preach it. Predică vecinului tău. God has called you to an extraordinary life. Dumnezeu te-a chemat la o viață extraordinară. And let me explain something. Și hai să explic puțin. You don't have to defend your dream. Tu nu va trebui să îți aperi visul. There'll be plenty of people that say you can't do it. Vor fi destui oameni în viața ta care vor spune, <laughs> nu poți să faci. There'll be plenty of things that come up in your life that make it really tough. vor apărea multe lucruri în viața ta care vor face, vor cauza ca să fie, să fie lucrurile puțin mai grele pentru tine. But when God puts a dream in your heart, Dar când Dumnezeu pune un vis în viața ta, He will make it happen. El va face să se întâmple. Come on, you don't have to defend it. Nu trebuie tu să aperi visul care Dumnezeu ți-l pune în inima ta. Our job is not to make something happen. Scopul, no, uh, slujba noastră nu e să creem ceva. Our job is to respond in faith ci doar să răspunzi în credință la ce te cheamă Dumnezeu. You need to make a decision that if, if you're going to fulfill the dream God put in your heart, trebuie să iei o decizie. Dacă tu vei îndeplini visul care Dumnezeu l-a pus în inima ta, that you're going to let him do great things through you. Că îl vei lăsa să facă lucruri mărețe prin tine. Which means you have to be willing to step out. Asta înseamnă că tu va trebui să ieși din zona ta de confort. You've got to be willing to take those steps of faith. Să iei acei pași ai credinței. Even when the last time you got up and spoke, you wet your pants. Chiar dacă ultima dată când ai te ridicat să spui un mic discurs, uh, ai făcut pe tine. You got to take that mic and preach again. Trebuie să iei microfonul, să predici din nou. You got to stand up and talk a little bit more. Și să te ridici și să să vorbești din nou. And as you respond to God a little bit more, și în timp ce răspunzi lui Dumnezeu încă puțin, and a little bit more, și încă puțin, and a little bit more. Și încă puțin. All of a sudden you'll look back and remember it was a long time ago since you wet your pants. Dintr-o dată te vei uita în spate și spune, bă, cam de mult a fost faza cu I didn't pantalonii. wet my pants tonight. În seara asta nu am făcut pe mine. I deserve a hand. A trebuit să fiu aplaudat pentru faza asta. God has a dream for your life. Dumnezeu are un vis pentru viața Young man, look at me right here. Tinere, God has great things in store for you. Dumnezeu are lucruri extraordinare pentru tine. God wants you to know something tonight. Dumnezeu vrea ca tu să știi ceva în seara asta. If you will respond to him, dacă tu vei răspunde la chemarea lui, if you will step out in faith, dacă vei păși prin credință, the story of your life will be povestea vieții tale va fi that the extraordinary că lucrurile extraordinare was ordinary in your life. Or deveni ceva obișnuit în viața ta. Come on, God wants to do great things, young people. Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe. We've got to make a decision. Dar noi trebuie să luăm o decizie. To believe, să credem, to dream, să visăm, to stir our hearts, să ne stârnim inimile, Is it going to take God calling you out in the crowd and putting his finger on you for you to believe? E necesită ca Dumnezeu într-un public așa ăsta să te cheme doar pe tine, să cineva să arate spre tine, we ca tu să to, crezi. We need to believe because of what his word says. Noi trebuie să credem datorită ceea ce spune cuvântul său. Not because what the lips of a man says. Nu datorită buzelor unui om. Come on, the last thing we're going to end right here if I can have the band come up. Aș vrea trupa să vină sus, vom uh, încheia is that if you're going to fulfill the dreams of God, dacă tu vei îndeplini visele lui Dumnezeu, then you've got to submit your dreams to the authority of God. Va trebui să supui visele tale la autoritatea lui Dumnezeu. God has a, an authority of structure. Dumnezeu are un sistem de autoritate. And he puts pastors in your life. Pune în viața ta. He puts parents in your life. Pune pă- uh, părinți în viața ta. And they're meant to help guide you. Și ei sunt acolo ca să te ghideze. You don't just get a dream and run off. Nu doar primești un vis și The Bible says that we're to submit to godly authority. Biblia spune că noi trebuie să ne supunem autorității din viața You've got to submit your dreams to your church. Trebuie să supui visele tale bisericii din care faci parte. Your dreams need to come under the vision of the church. Visele tale trebuie să fie sub viziunea bisericii. It says in Matthew În Matei spune, Jesus says, I will build my church. Isus spune, eu îmi voi zidi biserica. God is wanting to build his church in Romania. Dumnezeu vrea să zidească biserica în România. And you've got to understand something. Și trebuie să înțelegi ceva. You are part of the dream. Tu ești parte din visul. But the dream is not about you. Dar visul nu este despre tine. It's about God's will being done in Romania. Și este despre voia lui Dumnezeu să devină realitate în România. Can you stand up tonight? Haideți să ne ridicăm în picioare. Can you close your eyes and just set your Bibles down? Ochii uh, uh, și aș vrea să pui Bibliile jos. And I want to finish where I started tonight. Aș vrea să termin cu ce am început. And I want to read this scripture and I want you to just close your eyes. Vreau să închizi ochii și eu voi citi acest verset. And let the dreamer awaken in your life. Și lasă ca visătorul din tine să înceapă să se trezească din nou. It says in Luke chapter 11. În Luca capitolul 11. Verse 11. Versetul 11. Says which of you fathers care dintre voi iertați. If your son asks for a fish, dacă fiul tău ți-a cerut un, o pâine, would you give him a snake instead? Să-i, să dea o piatră. Or if he asks for an egg, will you give him a scorpion? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, deci dacă voi care sunteți răi, Știți how să dați much spune more, copiilor voștri, cu atât mai mult, how much more, cu atât mai mult, how much more, cu cât mai mult, come on, let this sink in your heart, Lasă să, să, să prinzi asta în inima ta. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask? Cu cât mai mult Tatăl tău ceresc va da Duhul Sfânt dacă îl ceri. Tonight God is wanting to awaken the dreamer În seara asta Dumnezeu vrea ca să trezească visătorul. He sent me here to stir up your faith. M-a trimis aici să te să stârnesc credința ta. To believe for the extraordinary. Să crezi pentru lucrurile extraordinare. Some of you here tonight. Unii dintre voi în seara asta Uh, you've you've been tonight might be your first night here at the conference. Poate că e prima seară a ta aici la conferință. Tonight might be your your third night at the conference. Poate că e a treia seară. Can you, can you just bow your head for a moment? I believe the Holy Spirit's going to speak to you. Cred că Dumnezeu vorbească. I believe you're here tonight. Cred că ești aici. And you've been hearing this message. Ai auzit mesajul ăsta. And you've had a revelation tonight. Și ai avut o revelație în seara That maybe you don't even have a relationship with Jesus Christ. Că tu nici măcar n-ai o relație cu Isus Hristos. Maybe you've never asked him into your life. Nu i-ai cerut să vină el în viața ta. The Bible says this. Biblia spune asta. That all of us are sinners. Că toți suntem păcătoși. And that one day we're going to have to stand before God and give an account for everything we did. Și într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu și va trebui să dăm uh, socoteală la tot ce am făcut. Everything includes all those secret things that no one else knows about. Totul se referă la toate secretele tale, cele mai intime. And the Bible says because of our sin we've condemned ourselves to hell. Și Biblia spune că datorită păcatului ne-am condamnat la iad. God sends no one to hell. Dumnezeu, we send ourselves to hell by our own actions. Nu Dumnezeu trimite oameni în iad, ci noi ne trimite pe noi înșine prin acțiunile noastre. But the Bible says this that if we would ask Jesus Christ into our heart, La Biblia spune asta, dacă noi îl vom cere ca Isus să vină în viața noastră, în inima noastră. And ask him to forgive us of our sin. Și dacă îi cerem să ne ierte de păcatele noastre. That we would be forgiven că el promite că ne iartă. And even though our actions have condemned us to hell, și chiar dacă acțiunile tale te-a condamnat la iad, our decision to call upon him will put us on a path to heaven. Decizia de a chema numele lui Isus te va pune pe drumul spre cer. If you're here tonight and you don't have a relationship with Jesus Christ with dacă, every head bowed and every eye closed, dacă ești aici și dacă uh, uh, nu ai o relație cu Isus Hristos în timp ce toți țin ochii închiși, Lift up your hands if you want to make that decision to ask Jesus Christ into your heart tonight. Come on, lift them up high. lift them up high. There's more. There's more. Thank you. Thank you. Come on. There's more in this room. You need to get your life right with God. Tonight, put your hand up. Poți să pui mâna Tonight is your night. Seara asta este seara Tonight ta. is your night. Seara asta este seara Come ta. on, put your hand up high. Ridică no one's sus. looking around. It's between you and God. E între tine și Dumnezeu. Right now, before I do the rest of my altar call, I want everyone to pray this prayer with me, Lord Jesus. Aș vrea toți să vă rugați rugăciunea asta și mai ales cei cu mâna ridicată. Doamne Iisuse, come into my life. Vino în viața mea. Forgive me of my sins. Iartă-mă de păcatele mele. I choose you. Te aleg pe tine. To be my Lord and Savior. Să fii Domnul meu și Salvatorul meu. In just a minute, we're going to have those of you who can put your hands down. Those of you that raise your hand in a minute, I'm going to have you come up to this side when I call everyone up. Atunci când voi chema pe toți ceilalți să vină în față, aș vrea cei cu mâinile ridicate să veniți în partea asta, fiindcă vrem să vă ajutăm să ne rugăm împreună cu voi. Tonight, I, I gave a couple reasons why people don't dream. Sometimes it's because of fear of failure. Uh, în seara asta am vorbit despre anumite motive pentru care unii oameni au încetat să, să mai viseze. Sometimes Unii it's because se, of past mistakes. Le, le, le frică de, de eșec, alții de, uh, își amintesc de, de eșecurile din trecut. Sometimes it's because of lack of hope or faith. Câteodată e vorba de lipsă de speranță sau de credință. And sometimes it's just because we've never been loved. Uh, poate că niciodată n-ai fost iubit. We've never experienced the love of the perfect Father. N-am experimentat niciodată dragostea unui tată perfect. Tonight, if you feel your dreams have been limited for one of those reasons, în seara asta, că ai simțit că visele tale au fost limitate and you want to believe for a breakthrough in your life tonight. Și vrei în seara asta să crezi că Dumnezeu poate să ia acel capac de peste viața ta. I want you to lift your hands up. Aș vrea ca să ridici mâna spre cer. Come on, if that's you, lift your hands up. Dacă tu ești acea persoană, aș vrea Come să on, let mâna. the dreamer arise. Lasă ca visătorul să se ridice din nou. I believe in a God of breakthrough. Eu cred în Dumnezeu care aduce victorie. I believe in a God of second chances. Eu cred în Dumnezeu care aduce de a doua șansă. I believe in a God that can come and empower you Eu cred că Dumnezeu este cel care poate să vină să te împuternicească. In spite of your past. Indiferent de trecutul tău. In spite of what you've done before. Indiferent ce ai făcut în trecut. In spite of what you see in the mirror. Indiferent ce vezi în oglindă. I believe in a God that can do extraordinary things in your life. Eu cred într-un Dumnezeu care poate să facă lucruri extraordinare în viața ta. But you've got to make a decision to call out to him. Dar tu trebuie să iei o decizie să strigi către el. And to take some steps of faith. Și va trebui să faci niște pași ai credinței. Tonight if your hands are lifted up I want want you to come up to the altar. Seara asta că ți-ai ridicat mâinile pentru această chemare, aș vrea să vii aici quickly, în, la come altar. up here. Haideți repede în față. Cei care au, Come l-au on, primit if pe you Iisus în your partea hands, come aceea. up and we're going to pray. And there's going to be some breakthrough in this room Eu tonight. cred că va fi o victorie, va avea loc în seara asta în viața ta. Come on, quickly, young people. Haideți repede. I'm telling you what, something supernatural is about to Ceva happen. extraordinar, supranatural se va întâmpla. Something extraordinary. Ceva extraordinar. My Bible says we serve a God that does exceedingly and abundantly beyond all we could ask or imagine. Biblia mea spune că Isus Dumnezeu poate să facă mai mult decât ne putem imagina sau cere. Come on, press in up here. There's plenty Haideți, of room over here. Scoot over to the side. Scoot over the side.